ikuspegi batetik izaiten alda drama familial bat. Eta guk eh, eh, hori e, e, baino gehiago ikusten dugu eh, drama e, intimoa da, baina gertatu dena, ez da bat intimoaren baitan e, hori da jendarte e, e, baten eragina, salatzen e, du olako... Olako uh, diagerak ukaiten alditu gura oraindik eta egin batean bortizkeri hori egiten aldugula eta eta hola erantzuten aldugula eraso bat. Eta hori dugu ez onartzen, gero intimoa den edo ez, bo, edo drama bat, zutakit, baina eh, eh, horrek uh, behmatzen aldu uh, erantzuna, eta eta hori ez, ez da onarkarria. Bai, drama izaiten alda, baina... Hortikat e, atera behira, eta huartzen gira ura indik olako gertakariak e, badirera eta, eta ez dela aldatzen.